علوم کلیدی را بهش داده در علم مصطلح در علم لغت در علم اصول فقه علم بلاغت علم حدیث و اقوال فقها دیگه قابل به قابل توصیف نیست یعنی علم و کسی که در شیخ رو خونده دیگه علمش که بازه روشنه یعنی کافیه شما شرح زاد المستقنع در فقه حنابله رو بکنید شرح الممتع واقعا ممتع ممتع یعنی از مطعم میاد از خوشی میاد یعنی واقعا شرح خوشی هست زیبایی هست آدم کیف میکنه لذت میبره ممتع فتح الجلال و الاکرام شرح بلوغ المرام انا تقوم به جلد شاب شده یکی از جالب ترین دقیق ترین شرح بر بلوغ المرام قلم شیعه شیخ ابن عثيمين رحمه الله واسكنه فسيح جناته ما شاید مثلا کتاب ابن حجر فتح الباری را بدونیم مکانتش منزلتش هم خود ابن حجر هم کتابش فتح درست اقوال را میاره در جرح تعدیل رواد در بحث طرق این و اقوال اون علما در بحث غریبش بحث لغویش ولی این یک کلم خاصی که شیخ ابن عثیمین داره که امثال ابن حجر او رو ندارن از محدثین درایت بر اقوال فقها هست و علمی لغت و اصول فقه اگر دوستان رفتن و نگاه کردن به شرح فتح الباری شرح صحیح بخاری فتح الباری ابن حجر و ابن رجب فتح الباری هم ابن رجب داره هم ابن حجر میدونه که این دوتا مکمل همدیگرن و این چی میگه اون چی میگه شیخ ابن عثمین جامع بین این دوتا هست ابن حجر به عنوان یک محدث و یک کسی که درایت به علم روایت داره و علم لغت و علوم دیگه کمتر به مسائل فقهی و درایت میپردازه برعکس ابن رجب حنبلی ببینید استدلالش به قواعد اصولی در جمع بین احادیث ناسق و منسوخ مطلق و مقید شرح دیگری هست قلم دیگری هست کسی که رفته باشه خونده باشه که کتاب فصل باری ابن رجب میدونه که من چی دارم میگم لذت میبره از شرحش حتی کاملش نکرده تا کتاب حج بکنم یا کتاب روزی بیشتر ننوشته یعنی این ده جلدی که هست از فتح الباری کامل نیست ولی شرح گسترده و دقیق و علمی هست از بهتری کتاب هایی که امام ابن رجب نمیشه کتاب قواعد الفقیه هست که قواعد ابن رجب معروفه و شیخ مشهور حسن آل سلمان در چهار تحقیقش کرده و بهترین تحقیقش هم هست قواعد الفقیه جزی از علم اصولی هست که ما میکنیم ولی خب الان ما فقط مباحث اصولی که که در مباحث اصول فقه اومده فقط از این کتاب ما میخونیم هرچند که شرحمون گسترده نیست و اکتفا میکنیم به طرح مسئله که طرف شیخ ابن عثیمین بوده و هایی که خود شیخ میزنه اگر لازم بود دیگه انشالله مسائل خارج از اونم خواهیم زد خارج از اون مسائلی که تو این کتاب اومده علم اصول فقه علمی نیست که اختراع شده توسط امام شافعی که به عنوان به عنوان اولین کسی هست که در این علم نوشته کتاب الرساله نوشته اختراع شافعی رحمه الله نبوده و نه هم امام غزالی و نه هم جوینی و نه هم دیگران از کسانی که در این علم نوشتن علم اصول فقه برگرفته شده یک قسمتش از قواعد لغت عربه یک قسمتش از بلاغت یک قسمتش به درایت در بحث جمع بستن بین احادیث بین ناسخ و منسوخ که تاریخ و نمیدونم علم حدیث رو شخص بلد باشه بدون که کدوم متأخر متأخر نیست جمعی از این فنونه علم وصول لغت گرفته مصطلح گرفته اون قواعد خاصی که به ما کمک میکنه در استنباط در برداشت علم اصول فهم به ما کمک میکنه که چطور ما برداشتمون از حدیث درست باشه این خلاصه ما در تعریف اصول هرچند که ما از خود کلام شیخ میخونیم که مقصد از اصول چیه مقصد از فقه چیه و این دوتا وقتی که با هم جمع بشن مقصد چیه اینا همه انشالله از خود این کتاب خواهیم خوند علم اصول فقه شیخ اومده تحذیبش کرده پاکش کرده پاکسازی کرده در این کتاب علم اصول فقه آغشته شده به کلام فلاسفه کلام منطقی ها شما برید مستصفا رو بکنید خودش ما تو مربوط میمونه امام غزالی اولین بحثی که شروع میکنه تو کتاب مستصفا بحث حسن قبحه میاد یک درگیری ایجاد میکنه بین خودش و معتزله یک مناظره راه میندازه اونها اینطوری گفتن ما اینطوری میگیم آیا استنباط احکام عقلیه یا ملتزم به نص باید باشیم اینا گفتن اونا گفتن در ضمنشم میاد بحث کلام خدا میکنه آیا کلام خدا مخلوق هست نیست آخرش من میگه منم حیرون موندم نمیدونم ولش بکنیم بهتره شیخ رحمه الله این مسائل کلامی عقلانی بحث که مصدرش وحی نیست شیخ درش بسته در این کتاب این مزیت این کتابه این خوبی این کتابه دیگه شما کلام ارسطو رو کنید دیگه شما کلام سقرات رو کنید دیگه قواعد اونها رو نمیاد بر قرآن و سنت تطبیق بدید شما اونطوری که صحابه بودن و تابعین بودن اونطوری که والذین تبعوه به احسان از امام ابو حنیفه و مالک و شافعی بودن اونها چطور بودن و میخونید موقف جاهز را یا نظام معتزلی که علما حکم الحادشون دادن را نمیخونید اونها میگن اجماع قبول نداریم ووافقهم أمي توفيقا إجمالا قبل ندري در صحة خلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فلما أهل السنة بر أساس اون چیزی که از ائمه بهمون رسید از علم اصول اعتقادمون به اجماع حتی اهل کلام بعضیشون مثل جوینی میگه منکر اجماع کافره کسی منکر این باشه که ابوبکر خلیفه رسول الله بعد از رسول الله صلی الله علیه و منکر جمع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ويتبع غير سبيل المؤمنين راه مؤمنین نولی متولا مؤمنین که با انتخاب کردن یک شخصی بیاد بگه این این مؤمنین همشون اشتباه کردن مرتد شدن نولی متولا نقض کلام خداست دیگه امام شافعی میگه این ناس حجت در بحث اجماع منکر اجماع منکر این آیه هست منکر اجماع منکر این آیه هست من یوشاقق الرسول من بعد ما تبین له و ويتبع غیر سبیل المؤمنین منکر این مؤمنینی هست که خدا بهشون اعتبار داده این شخص میاد که من اعتبار نمیدم بخاطر همین حکم جحود نظام و همچنین نظام معتزلی و جاهز و دیگران از سران معتزله را میدن ما خلاصه و عصاره فهم درست علما اگر اختلاف هم بود شکل بین علمای ها ما فهم درست و خلاصش در علم و فقه در این کتاب از کتاب شیخ ابن عثمین رحمه الله خواهیم کنیم يقول رحمه الله أصول الفقه تعريفه أصول الفقه يعرف باعتبارين الأول يعني اعتبار أبل بدون اعتبار تعريف مشان باعتبار أوليش باعتبار مفرديه أي باعتبار كلمة وصول وكلمة فقه أصول الفقه مضاف ومضاف إليه دوتا مفرده أصول أولا فقه بعدا چیه ترکیب این دو اصول الفقه به چه معنا هست اهل سنت اینطوری دقیق با دقت پله پله از لغت بخون بعد برو به تعریف اصطلاحی که علما چگونه در تعریف اصطلاحیش گفتن اینطوری نیست که یک تعریفی از خودشون اصطلاحی بیارن از خودشون مجرد بدون اعتنا به معانیش فالاصول جمع اصل وهو ما يبنى عليه غيره اصول جمع اصل اصل چیزی هست که یه چیزی دیگه روش ساخته میشه مثل شالده شالده منزلی مسجدی پایه و اساس در لغت خودمون به اصل گفته میشه پایه بهش گفته میشه اساس این در لغت و من ذلك اصل الجدار و هو اساس اصل جدار همون شالده دیوار که اساسشه و اصل الشجره الذي يتفرع منه اغصانها اصل درخت ریشه هاشه خداوند میگوید الم الم الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت خداوند مثال كلمه لا اله الا الله به چی میده درخت اصلها ثابت اصل شيه ریششه دلیلشه اصلها ثابت وفرعها في السماء فروعش استنباط احکامش کجاست میوه هایی که میگه از پس ریشه است اینجا در لغت معنای اصل را گفت ولی که از در اصطلاح چیه اینجا شیخ نگفت شاید از قلم شیخ افتاده در اصطلاح دلیله أصدر اصطلاح دليل وهو ما يتوصل بصحيح النظر النظر فيه إلى إلى مطلوب الخبري أو مطلوب التصديقي أو الشرعي ما يتوصل بصحيح النظر ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبري يعني ما برداشت صحيح برسيم از اون مطلوب خبری یعنی از اون خبر از اون دلیل این بهش میگن اصل اصل دلیله از دلیلی که ما برداشت درست ازش بکنیم این اصله از قرآن و سنت و فهم سلف امت که ما بیایم از اونها از اون مراجع استنباد درست بکنیم یا قیاس یا بحث جمع بین دو تا حدیث بحث مطلق و مقید پس پس ریشه یک چیز پایه یک چیز اساس یک چیز در لغت و در اصطلاح دلیل یعنی در اصطلاح شرعی والفقه لغة الفهم فقه ده اللغات معنى فهم درك ومنه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة گفته موسى عليه السلام قريه زبانمو مباسكم في پروردگارا فإنك فرعون وأتباعش حرفش سخنش رو أمان یفقه قولي فهم بكنا درک بكنا حرف من این در لغت اما در اصطلاح فقه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية معرفة الأحكام شناخت أحكام شرعية عملية يعني شيء ميطرس تأكيد تفکیک إن تعريف شناخت أحكام شرعية عملية بأدلة ادله فقه نه اصول فقه فعلا بحث مفردات اصول فقه فالمراد بقولنا معرفه العلم والظن یعنی شناخت یعنی شناختی که الان اینجا آورده معرفت الاحکام شاید این شناخت قطعی باشه شاید نظری باشه یعنی شاید نسبت به اون یقین داشته باشی شاید زن غالب باشه و شاید احتمال داره زن مجنون باشه که میاد در بحث انواع کلام که بعدا خود شیخ تو، تو، توضیحش میده بس شاید این استنباطمون علمی یقینی باشه منظور از علم یقینه معرفت الاحکام شناخت احکام شاید یقینی باشه شاید ظنی باشه که انواع زن رو گفتیم فاهم کن لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا يعني شاید شناخت احکام شاید یقینی باشه مثل عدد رکعات نماز مغرب چند رکعته سه رکعت یقین داریم یا گمانیه یقین داریم یقین داریم که نماز مغرب سه نماز فجر چهار رکعت دو رکعت نماز عشاء چهار رکعت پس این فقه این یقینه فاتحه در نماز جهری معموم بکنه پشت سر امام نکنه زنی یا یقینی زنی یقینی نیست اگر یقینی بود دیگه اختلافی نبود دیگه اختلافی نبود این دیگه بحث صفحه اینجا اصول فقه اینجا بحث اصول فقه میگه دیگه ترجیح که رب بخونه نخونه اینجا نیست اینجا بحث قواعد اصول فقه وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه هم متركين ركن داخل مباحث الفقهيه والمراد بقولنا الاحكام الشرعيه معرفه الاحكام الشرعيه الاحكام الشرعيه هي الاحكام المتلقاه من الشرع احكامی که از شرع برداشت میشه احکام شرعی یعنی قرآن و سنت نه گفته ارسطو نه سقراط گفته شارع قرآن سنت احکام شرعی به این میگن کلام شارع یعنی کلام کسی که تشریع میکنه تشریع کننده کیه الله الله شارع كالوجوب والتحريم یعنی احکام شرعی فقه شناخت احکام شرعیه مثل چی واجبه حرامه مباح مستحب چیه حکم دست بالا بردن در تکبیرت الاحرام خود تکبیرت الاحرام رکن واجبه رکن درسته نماز تعیید میشه بدون تکبیرت الاحرام نه نمیشه شناخت احکام شرعی فخرج به الاحکام العقلیه كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا میخواد اینو بگه از احکام شرعی احکام لغوی جار و مجرور فعل و فاعل احکام منطقی این بزرگتر این کوچکتر خورشید از ماه بزرگتره احکام طبیعی عرفی عادی مثل امشب این ابرها که داره میاد امشب احتمال داره بارون بیاد یا بارون نیاد بحث هواشناسی اینجا دیگه بحث هواشناسی نیست علم جغرافیا تاریخ این علوم دیگه در احکام شرعی وارد نیست دیگه اینها وارد این قضیه نمیشه پس شناخت احکام شرعی از این احکام شرعی علوم دیگری مثل لغت و علوم طبیعی اقتصابی دیگر خارج میشه احکامی که از شارع میگیریم والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد احکام شرعی عملی اون چیزهایی که عملیه نماز سوره فاتحه خونده بشه در نماز نخونده بشه حکم کسی که فاتحه نخوند در نماز سری چیه صحیح نمازش صحیح نیست آیا در بحث فقه بحث این میاد که خداوند بالای عرش هست نیست آیا انواع شرک شرک اصغر شرک اکبر در فقه داری؟ بحث عملی که گفته میشه یعنی اون احکام عملی نه اون احکام اعتقادی حکم از اعتقاد صادر نمیشه حکم از چی؟ از احکام شرعی عملی صلو کما رأیتمونی اصلی نماز بخونه اونطور که من نماز میکنم حالا این نماز که مثل الله چه جایی رکنه چه جایی واجبه چه جایی مستحبه چه جایی مباحه پس مسائل اعتقادی را از اینجا خارج میکنن والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد كالصلاة والزكاة فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته فلا يسمى ذلك فقها بالاصطلاح در اصطلاح اینکه هرچند بزرگترین فقه فقه اعتقاده چون انسان با عدم فهم اعتقاد خودش به نسبت خداوند مسلمان نیست کسی بیاد بگه اشهد ان لا اله الا الله یک بادی نشین، هیچی نمیدونه اصلا معنی کلمه شهادت چیه مسلمونه فهم نداشته باشه فقه نسبت به بیاد شهادت رو بده بر بره بتم بپرسته این فهم کرده کلمه توحید خیر نجاتش هم نمیده بزرگترین فقه بخاطر همین شیخ بن باز رحمه الله میگوید باید کتاب الطهاره اول از طهارت قلوب شروع بشه فقه قلوب اول اعتقاد باید درست بشه فقها میان خارجش میکنن ولی صحیح اینه که قبل از فقه طهارت طهارت قلب طهارت اعتقاد باید اول انسان بدونه که در دینش با شناخت صحیح بشه که که اعمال فقهی بعدی اعمال عملی پذیرفته نمیشه مگر با صحیح در اعتقاد شخصی بره بود را بپرسته دیگه شب و روز نماز بخونه اعمالش چیه هوا منظور است به دردش نمیخوره اصلا پس وقتی که فقها میان میگن فقه احکام شرعی عملی هست میخوان مسائل اعتقادی رو ازش خارج بکنن مثل انواع توحید توحید الوهیت توحید ربوبیت توحید اسماء صفات فلا يسمى ذلك فقه في و والمراد بقولنا من ادلتها التفصيليه أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية فقه شناخت الدليل هاي تفصيلي هست دليل تفصيلي يعني چطور؟ آیا, آي آیا نماز بدون نيات درس يعني شرط صحة نماز هست يعني نیست؟ شرط تكبيرة الاحرام شرط صحة نماز هست يعني بتفصيل از نیت تکبیرت الاحرام دست بالا کردن فاتحه خونده ادله تفصیلی میخواد با این ادله تفصیلی ادله اجمالی را خارج بکنه ادله اجمالی چیه اصول فقه یک دلیل اجمالیه عام خاصه دیگه نمیاد بگه حالا این نس عام این نس خاصه حلت لنا میدتان نمیاد دیگه بیاد بگه اینجا این عام این خاصه نس بعدی هم همینطور نه یک قاعده کلی مثل همونطور که در لغت اجمالا گفت الجار و المجرور المضاف مضاف الیه قاعده کلیه میاد این قاعده کلی رو بهت میگه دیگه نمیاد دیگه تک تک مسائل رو بیاد برای سرچ بکنه مثلا مضاف و مضاف الیه بیاد از اصول فقه و دیگر چیزها رو بگیره تا اینکه برای ما به طور تفصیل بیاد بیان بکنه خیر ادله تفصیلی میگه منظور من از ادله تفصیلی ادله فقه فقه چون الان داره تعریف فقه رو میکنه نه تعریف اصول فقه میخواد تعریف فقه رو از اصول فقه جدا بکنه فقه شناخت ادله فقهی مقرون به مسائل فقهی تفصیلی است. پس با این تعریف خرج به اصول الفقه لان البحث فيه انما يكون في ادله الفقه الاجماليه چون اصول فقه بحث چیه ادله فقه اجمالی به طور مجمل یعنی به طور کلی الثاني اعتبار دومی بس اول به اعتبار دو تا مفرد اصول و فرق الان به اعتبار یک اون که ترکیبش اصول الفقه بشه معناش مرکبش قال الثاني باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين یک لقبیه بین فن علم اصول فقه فيعرف يعرف بأنه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية أدلة فقه إجمالي چه موقع عام میشه چه موقع خاص میشه چه موقع مطلق میشه چه موقع مقید میشه چه موقع اجماع اعتبار داره اعتبار نداره چه موقع قیاس صحیحه چه موقع قیاس صحیح نیست این اینها ادله اجمالیه علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها شو استفادة بكوني يك ناس شو داشت ازش بكوني وحال المستفيد يعني حال مجتهد یک مجتهد چه موقع میشه مجتهد چه موقع میتونه حکم رو برداشت بکنه چطورم هم برداشت میکنه و از چی برداشت میکنه سه چیزه از چی برداشت میکنه چطور برداشت میکنه و کی برداشت میکنه این اصول فقه چه شخصیه آیا اهلیتش داره نداره از چه چیزی میخواد استنباط بکنه و حکم اون چیزی که ازش استنباط میکنه چیه فالمراد بقولنا الاجماليه القواعد العامة مثل قولهم الأمر للوجوب والنهي للتحريم أدلة إجمالية آیا امر دلالت بر وجوب میده نمیده اقیم الصلاه دلالة بالوجوب وجوب آتو الزکات دلالت بر وجوب وجوب بحث إينا امر دلالة بالوجوب نهي دلالة بالتحريم بر تحریم این ادله إجمالية والصحة صحه النفوذ یک إيه، عمل صحیح باید صحیح رو انجام بدیم فاسد رو انجام ندیم ضد صحیح فاسده فخرج به الادله التفصيلية ادله تفصيلية گفتیم نماز اون أركان تفصیلیش دارك درش وردنا نمیشه فلا تذكر في اصول الفقه الا على سبيل التمثيل للقاعده يعني فقط بعنوان مسال مثال گفته يعني یعنی الصلاه مثاله آتوا الزكاة مثاله أقيموا فعل امره دلالة بر چی وجوب چرا دلیل بر وجوب میده بدليل دلیل فرموده خدا فليحذر الذين یخالفون ان امره بر باشن اونایی که از امر رسول الله سرپیچی میکنن پس تحذیره تهدید تهدید بر چه فاعلیه فاعل حرام هیچ وقت با کسی مباح را ترک بکنه هیچ هیچ وقت خدا نمیاد تهدیدش بکنه حتما کار اشتباهی انجام داده که خداوند داره تهدیدش میکنه پس این فرق بین اصول فقه و فقه والمراد بقولنا وكيفية الاستفادة منها منها ضمیر خواب من برمیگرده كيفية الاستفاده منها به کجا برمیگرده بالادله گفت علم يبحث عن ادله بعد گفت جمله وكيفيه الاستفاده منها اي كيفيه الاستفاده من الادله چگونه از اون دليل استفاده بکنه وكيفيه الاستفاده منها معرفة كيف يستفيد الأحكام چطور برداشت بکنه من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ أحكام اللفظ چه موقع نكره هست چه موقع معرفه هست ودلالتها من عموم وخصوص چه موقع عامه چه موقع خاصه چه موقع استثناء هست إلا اومده یا نه إنما اومده وإطلاق وتقييد نكره هست در سياق إثبات إطلاقه اما اگر در سیاق نفی عمومه فرق میکنه یک نکره بیاد در سیاق نفی یا یک نکره بیاد در سیاق اثبات اینجا باید بحثش بشه مثلا وعبد الله ولا تشركوا به شيئا ولا تشركوا نهی نهی از شرک ولا تشركوا اینجا نکره در سیاق نهی دلالت بر چی میده عموم یا اطلاق دلالت بر عموم میده یعنی يعني که داره بر عموم میده یعنی يعني هم شرک اکبر هم شرک اصغر هم شرک اکبر هم شرک اصغر دلالت سند حدیث معاذ وقتی که داریم خیلی از نکنی این قواعد خیلی از مشکلات رو برای ما رفع میکنه مثلا وقتی که حدیث معاذ داره كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فش سر رسول سوار بدان قال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت قلت الله ورسوله اعلم تو اخر شيء وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا حق بندگان بر خدا چیه عذاب نده کسی که شرکی نیورده چون شرکی اکبر یا اصغر هر دو چرا چون نکره هست در سیاق نهیه و نفیه قال حق الله على العباد الا يعذب من لا يشرك به شيئا الا يعذب عذاب نده یعنی چه شرک اکبر چه شرک اصغر انجام نداده باشه اینجا نس عامه نس مطلق نیست بخاطر همین این حدیث بخاطر اینکه شاید کسانی بد بفهمن رسول الله به معاص میگه اولا بشر الناس معاذ میگه رسول الله قال لا اذا فیتکلوا شاید اتکال بکنن شاید برداشت بکنن که این نس شرک اکبر فقط ازش برداشت میشه شاید قواعد قواعد اصول فقه قواعد لغت عرب اطلاع نداشته باشه در استنباط احکام بیاد فکر بکنه که بله خدا عذاب نمیده کسی که شرک اکبر مرتکب نشده باشه عذاب نمیده من اگر توسل به مرده نکردم دیگه خلاص عذاب نمیبینم نه اینجا قتل هم شامل میشه زنا هم شامل میشه دزدی هم شامل میشه نکره از سیاق نه قال وإطلاق وتقييد وناسخ ومنسوخ وغير ذلك فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها يعني مجتهد ميتون برداشت بکنه از ادله فقهی از قرآن از سنت میتونه برداشت بکنه با این ادبات والمراد بقولنا وحال المستفید یعنی مجتهد معرفت حال المستفيد، یعنی چه موقع شخص اهلیت اجتهاد رو داره نداره و هو المجتهد سمی مستفیدا لانه یستفید بنفسه الاحکام از مجتهد مقلد خارج میشه هیچ وقت مقلد مجتهد نیست یعنی یک مقلد میگه یک شخص من میگه من حنفی ام مقلده این نمیتونه اجتهاد بکنه نمیتونه اجتهاد بکنه چرا چون مجتهد نیست مشتهد کسیه که خودش بتونه از نص برداشت بکنه به خاطر همین میگن حرام بر مقلد که فتوا بده حرام بر مقلد که فتوا بده چون نمیتونه برداشت بکنه مقلده باید بر بگرده به کتابه فقه که چی گفتن ها خودش نمیتونه دیگه بیاد برداشت بکنه لانه یستفید بنفسه الاحکام خودش برداشت میکنه من ادلتها از ادله های فقه لبلوغه مرتبه الاجتهاد حالا این اجتهاد نسبی باشه شاید مطلق شاید یک شخص بتونه در بعضی جاها اجتهاد بکنه شاید نتونه فمعرفه المجتهد و شروط الاجتهاد شناخت یک شخص مجتهد چه, کجا مجتهد کجا مقلد شناخت اون قضیه و, و شروط اجتهاد چه موقع میتونه واقعا مجتهد باشه از مقلد خارج بشه و و نحو ذلك يبحث في اصول الفقه پس اصول فقه علمی هست که بحثش تحقیقش درباره استفاده از ادله فقه که چگونه ما از ادله فقه استنباط بکنیم ادله اجمالی که بتونیم از ادله فقهی استنباط بکنیم و بررسی بکنیم حال مشتهد چه موقع حق اجتهاد داره و چه موقع نداره یک مقلد آیا میتونه مشتهد باشه یا نمیتونه مشتهد باشه چه موقع میتونه یک مقلد اجتهاد بکنه وقتی که درایت داشته باشه به علم اصول فقه علم لغت عرب و این علم یک علم نسبی هست شاید یکی از ما متخصص باشه در علم تهارت علم نماز بتونه برداشت بکنه با توجه به این قواعد فقهی ولی اینکه علم میراث نه چند نفر شاید تو این جمع عدد انگشتان بیشتر علم میراث ندونن اجتهاد در علم تهارت رو میدونن میدونن که ارکان وضو چیه واجبات وضو چیه سنن وضو چیه ولی که میراث پدری مرد شش تا فرزند داره دو تا دختر داره این چقدر میبره اون چقدر میبره اینجا دیگه برمیگرده بشی این دیگه علم دیگری هست حالا هر که ان اونجا بحثش بیشتر پای میکنه. فائدة أصول الفقه إن أصول الفقه أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية علم جليل ولا مرتبه علم کم يعني شيء طالب علم أجر میخوای در دينة با بصیرت قل هذه سبيلي ادعو الى الله على أجر مدعي مدعی بصیرت راه روى راه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابه هستی باید علم رو یاد بگیری باید بر ادله تفريق بدی علم جلیل القدر بالغ الاهمیه خیلی اهمیت داره چون نمیتونی برداشت بکنی از نص مگر با این قواعدی که صحابه و تابعین و تابعین تابعین داشتن بالغ الاهمیه غزیر الفائده خیلی فایده داره یک مبتدعی گمراهی میاد میگه این چه نصیه تو بخاریتون این اشتباس اون اشتباس این با این در تعارضه یک جا میگه لا عدو ولا طیره عدوی نیست برزی نیست یه جا میگه که یه جایی میگید که کن من العدو و کن من الاسد از مریضی فرار بکن یه جا میگید مریضی انتقال نمییابه یکی میگه اینجا میگه از مریض فرار بکن مگر میشه مریض وقتی که مرض متعدی نمیشه چرا من ازش فرار بکنم چطور بین دو تا از جنب بعدم این فایده فایده ای که علم اصول فقه ما میده چطور ما بین این دو تا نفسی که در ذهن ما شاید تعارض بیاد چگونه جمع بندیم. چگونه بین سنت و قرآن جنب بندیم. ان المیت لا يعذب بكاء اهلی علیه میت عذاب میبینه بخاطر گریه خانوادهش وقتی که میمیره خدا میگه ولا تجر و وزر اخرى آیا مثل بعضی از احناف بگیم این حدیث آحاده خلاص ولش آحاده قرآن یقینیه حدیث اصلا این در اینجا بحثش میشه آیا آحاد اعتبار داره نداره آیا میشه عام قرآن را خاص بکنه نکنه این اهمیت علم چیه علم اصول فقه بالغ الأهمية غزير الفائدة فائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية تمكن من قدرت من که طالب علم بتون خدش أحكام رو استخراج بکنه برداش بکنه من ادلتها على اسس سليمة بیاد برداش بکنه از بأساسي سليم درست بأساسي سليم درست نه نادرست میشه یک طالب علم چون ضعف در این علم داره بیاد برداشت بکنه از یک نسل برداشتی اشتباه از یک نصب برداشت بکنه برداشت اشتباه مثلا فرض مثال در حالا ما مثلا حدیث داریم در بحث نقض وضو به خوردن گوشت چطور قال افنتوضا من لحوم الابل قال نعم وضو بگیریم اگر گوشش شطور خوردم یعنی وضومون نقض میشه که باید دیگه بعد دیگه در خواستیم نماز بخونیم وضو بگیریم یا نه اشتباه نادرست چیه یک شخص بیاد بگه این حدیث را من قبول ندارم چون تعارض داره با آیه قرآن کدوم آیه قرآن آیه قرآن که میگوید هرگاه وضو گرفتی ولی اگر رفتی قضای حاجت کردی من الغایدی او لمستم النساء بیاد بگه در این آیه بحث غائد شده بحث جماع شده ولی بحث دوش شطور نشده چون در قرآن نیومده من از حدیث قبول نمی کنم چون در قرآن نیست من قبول نمی کنم آیا میشه چون گفت در قرآن ذکری از گوش شطور نشده به عنوان یک ناقض آیا میشه گفت رد مردوده یا اینکه نه رسول الله صلی الله علیه و سلم حق و اجازه رو داره یک سری مسائلی که در قرآن نیومده خارج از اون برامون بیان بکنه مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند لعن الله الواصله والمستوصله والنامسه والمتنمسه حدیث ابن مسعود داریم زنی اومد گفت که تو لعنت کردی کسی که ابروشو بکنه خدا میگه در قرآن گفته کجا در قرآن گفته کجا گفته حیث صحیح مسلمه کجا گفته اگر بله، قرآن میخوندی میدونستی برو بخون رفت زن اون زن خوند اومد یک بار دو بار که ندیدم تو که میخوندی میدیدی گفت کجا آخرش دیگه ما تو مبودمون مون گفت کجا گفت ما اتاکم الرسول فخذوا اما اتاکم الرسول اگر رسولی چیزی گفت فخذوا اما نهاكم عنه فانتهو اگر یه کرد انجام ندید خب این نسل عامه دلالت بر چی میده بر تحریم پس میتونه یه چیزی در قرآن نیمده باشه و بیاد رسول الله صلی الله علیه و سلم منعش بکنه یا حرامش بکنه یا واجبش بکنه با اساس سلیم نه بعضی ها بیان مثلا بالفرض لعن الله الواصل و والنامس و بعد بیاد بگه نه ابرو اگر ابروی زن مثل ابروی مرد بود مشکلی نیست بالا بزنه اپایین بزنه مشکلی نیست باجان از کجا برداشت کردی گفت که نه اینجا بحث تعارض داره با حدیث من تشبه به قوم فهو منهم باجان من تشبه به قوم خطی زنی بیاد لباس مردانه بپوشه نهی از ترجل که شده اون بحث خاصه این خلقت خداست خدای درست کرده من تشبه یعنی خودش تشبیه بکنه خودش نه اینکه خدا فطرتش اینجوری کرده بعد سبب ورود حدیث رو شما بخون زنی کچل بود مو نداشت شب عروسی زفافش بود سبب ورود این حدیث باید نگاه بشه تا اینکه حکم درست بر اساس سلیم استنباط بشه اون زنه گفت برای یک شب رسول به من اجازه بده گیسه بذاره کلا بذارم موی غیر طبیعی بذارم وصل بکنن بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب اون زنی که برای یک شب عروسیش خواست گفت لعن الله واصل موسی سلام حالی که این شخص داره این زن داره برای شوهرش برای شب زفافش میگه که برای شوهرت مشکل نیست ابرو تو برداری کی گفت مگر این زن برای کی میخواست بگذاره برای یک شب هم میخواست یعنی شهر بهش اجازه نداد بس خیلی مهمه که اساسمون سلیم باشه دیگه هوا حواس جذب کردن مردم به طرف خودمون جذب کردن زنان که بگن حالا این شیخ اعتبار داره این نه این شیخ صاحب هوا هوس این دیگه شیخ نیست این دیگه عالم نیست این دیگه مجتهد نیست و اول من جمعه كفن مستقل الامام الشافعی رحمه الله محمد بن ادريس رحمه الله ثم تابعه العلماء في ذلك العلماء في ذلك فألفوا فيه التآليف المتنوعه اولین کسی که در این علم نوشته امام شافعی بوده بعد از اون علما در پی امام شافعی کتاب های دیگری متنوع نوشتن ما بین منثور و منظوم بعضی ها به طور نثر مثل این کتاب و بعضی ها به طور نثر ابیات شعر نوشتن و مختصر و مبسوط متبلش مثل مستصفا یا مختصر مثل این کتاب حتی صادفنا مستقلا له کیانه و ممیزاته تا این کلام ما دیگه اومدیم و به طور مستقل جمع آوریش کردیم و این اینطوری در دستش شما قرار دادیم میمونه بحث احکام هرچند که هنوز 5 دقیقه دیگه وقت داریم ولی که دیگه بزنیم به بعد از نماز ما قرار بود ساعت 9 شروع بکنیم باید این بین یک ساعتی که از ما رفت در اصل از 9 شروع میشه تا نه و پنجاه بعد از ده تا ده و پنجاه بعد از یازده تا یازده و پنجاه سه تا ساعت لازم داریم امروز چون اون یک ساعتمون نتونستیم بیان دیگه جبرانش میکنیم انشاءالله امروز بعد از نماز دیگه فردا همون ساعت نو شروع میکنیم و آخر الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی محمد